aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusį debesimi. Jo galva supo vaivorykštė, veidas švitėjo kaip saulė ir kojos tarsi ugnies tulpai. Jis laikė rankoje išviniotą knygelę. Ir jis atsistojo dešiniaja koja ant jūros, o kairiaja ant sausumos paskui ėmė šaukti galingu balsu, tartum riaumojantis liūtas. Kai jis sušuko, atsiliepė septyni griaustiniai savais balsais. Septyniems griaustiniams prabilus, aš buvau berašas, bet išgirdau iš dangaus balsą sakantį, užanspauduok, ką pasakė septyni griaustiniai, ir to nerašyk. O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visą, kas jame, žemę ir visą, kas joje, bei jūrą ir visą, kas joje. Tai bus netrukus. Mat, kai pasigirs septintojo angelo trimitavimas, bus atbaigtas Dievo slėpinys kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams pranašams. Tuomet balsas, kurį buvau girdėjęs iš dangaus, vėl ėmė kalbėti su manimi ir tarė, eik paimk atviniotą knygelę iš angelo stovinčio virš jūros ir sausumos. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę. Jis man atsakė, imk, suvalgyk ją. Ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi tartum medus, bet kai prarijau, mano viduriuose jį apkarto. Tuomet man buvo pasakyta, reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių.